bolado, é o bolado. G. Russo, não dá. Tá feliz, hein? E o peão, passei lá na favela, chavaiando tudão. Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu, mas não a traseira do meu navão. Em cima do piscalete ela vai jogar betão. Enrola o cabo dessa meia meia, vamos ver se ela tá potente. Na garupa o rabetão, na riviera é grau consciente. É que eu tenho dom, e o nego leva de mente. Minha vida, minha rabeta e minha rabeira quente. Minha vida, minha rabeta e minha rabeira quente. Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente. Na garupa um rabetão, nas vielas grau consciente. É que eu tenho dor levo é de mente. Minha vida, minha rabeta e minha naveira quente. Minha vida, minha rabeta e minha naveira quente. Minha naveira quente. Tá vendo? Campeão, passei lá na favela, chavaiando tudão. Quem ganhou ficou posado e quem não viu não vê mais não. A traseira do meu navão, em cima do pisca-alerta, ela joga o rabetão. Pega a visão. Enrola o cabo dessa minha meia, vamos ver se ela tá potente. É caro pro rabetão, na vielas é grau consciente. É que eu tenho dom, e o nego leva de mente. Minha vida, minha rabeta e minha rabeira quente. Minha vida, minha rabeta e minha rabeira quente. E minha rabeira quente. Enrola o Enrola o cabo dessa meia meia, vamos ver se ela tá potente. Na garupa um rabetão, nas vielas é que eu tenho dom e também levo de mente. Minha vida, minha rabeta e minha naveira quente. Minha vida, minha rabeta e minha naveira quente. Tá do campeão. Passei lá na favela, chavaiando tudão. Quem ganhou ficou posado e quem não viu não vê mais não. A traseira do meu navão. Em cima do piscalete, ela vai jogar abetão. Pega a visão rola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente. Na garupa um rabetão, nas vielas grau consciente. É que eu tenho dom, e o neguinho leva de mente. Minha vida, minha rabeta e minha naveira quente. Minha vida, minha rabeta e minha naveira quente.